Paso making the beat. Escucha esto, pícola. Mujeres hagan fila, obvio, ya. Yeah. Y pónganse de cuatro en cuatro. Depravación y no te asusta. Al contrario, te gusta. Baby, I wanna fuck, fuck, fuck. And you wanna suck, suck, suck. Baby, I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. And you wanna suck, suck, suck, suck, suck. Baby, I wanna fuck and you wanna suck, suck. Maybe I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, and you wanna suck, suck, suck, suck, suck. Hey. Un danza algo diferente. Uh-huh. Como las pistas de Jaso yeah. Fórmese y póngase en cuatro Que hoy hay desacato Pésima, ella viene pésima El año se le aproxima estamos trabajando brutal. Alvita haciéndole un acto sexual. Saludo a los leales, Venga, gaches y mame. Fuck, fuck, fuck. And you wanna suck, suck, suck. Baby, I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. And you wanna suck, suck, suck, suck, suck. Hey. Ando exagerado, ya no hay break, este es puro cacao, ya. De flow muy pasado, quítese o yo lo hago palao. Deme, deme tiene. Yo sé que huele rico eso que tiene. Le paso la lengua y usted se viene. Yo sé que tú quieres. Pésima, ella viene pésima. El ayo se le aproxima. Afuera está hot, está rico el clima. Pa' darle pam, pam, pam, pa' la última. Mujeres hagan fila, obvio, ya. Y pónganse de cuatro en cuatro. Depravación y no te asusta. Al contrario, te gusta. and you wanna suck, suck, suck. Baby, I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, and you wanna suck, suck, suck, suck, suck. Baby, I wanna fuck, fuck, and you wanna suck, suck. Baby, I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, and you wanna suck, suck, suck, suck, suck. Hey, yo, ha, <laughs> ha, ha, so beat. Lil Roy el animal, The King, Mufasa. Crónica del rap. Eh. Algo esto, Bricola.